Ale čo z takých tých ako bližších kamarátov, je, je tu dosť, len v Google je asi 50 Čechoslovákov, tak čo tak registrujem. Nepoznám ich všetkých ani zďaleka, ani neviem presné číslo, ale chodejame spolu na obedy, Ehm, no, je nás zo pár.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 Ehm, je to tak, no neviem, sú, sú ľudia, ktorí, ktorých eh, bavia rôzne Uh, ako iné veci nie, nie každý je športový, ale, ale všimli sme si naozaj, že tu na že väčšina tých pristahovalcov má, má, majú radi šport, eh, tí, čo pracujú v tých spoločnostiach. Mm. Strašne veľa ľudí uh, lozí po skalách, uh, chodí do Josemitov a, a rôzne po okolí, je to tu, je to tu veľmi populárne. Ja hm. na, to, na to lozenie až, až tak nie som. Nerobí mi úplne dobre <laughs> e, pozerať sa z výšky e, dole na zem, keď som zavesený na lade.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 Ja, ďakujem, ďakujem za rozhovor, a za pozvanie. Ahoj. Čau.